Բարև ռադիոլսող բարեկամ։ Հանրայինի եթերում իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում է հաղորդման հեղինակ եւ վարող Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանը։ Ստեղծագործությունները հոգիներում հասունանում են նույնքան գախնախորուրդ, որքան գետնասունկը Պերիգորի անուշաբույր հարթավայրերում։ Բայսակ Գրականությունը հազար թելերով կապում է նրան կյանքի տարբեր օղակներին, թե նրա ստեղծագործություններում, թե մտախառնվածքում հայրենիքին ծառայելու Նրա ավանդույթները պահպանելու մատաղ սերնդին սուրբ խորհուրդներով դաստիարակելու միտումը առաջնային է օրվա զրուցակցի համար։ Իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր մեզ հյուրընկալել է գրող բանաստեղծ դասախոս Զինայդա Բալայանը։ Զինայդա Բալայանը 1999 թվականից Արցախի Հանրապետության գրողների, իսկ 2007 թվականից Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության անդամ է։ 1987 թվականից առ այսօր ստեղծել եւ ղեկավարում է դպրատուն ուսանողական գրական խմբակը, որն ունի իր պատկերազարդ Նարեկ Պատի թերթը։ Արվեստի բոլոր ճյուղերը նրան հարազատ են։ Մանավանդ գրականությունը, քերթողական աշխարհը, ազգային փիլիսոփայությունը, Հարազատ է նաև ազգային հազարամյա արժեքներին տիրապետելու իղձը։ Հեղինակ է տասնյակ գիտահետազոտական հոդվածների, ուսումնասիրությունների, մեթոդական ձեռնարկների, արձակ եւ չափածո երկերի։ Բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում մեր հարցազրույցը։ Ողջունում եմ ձեզ Տիկին Բալայան։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը հյուրընկալելու համար։ Պատմեք խնդրեմ ձեր մասնագիտության ընտրության մասին։ Ինչը խթան հանդիսացավ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում, ինչպես սկսեցիք ձեր ստեղծագործական ուղին։ Շնորհակալություն Արմենեջան հրավերի համար ուրախ եմ, որովհետև իմ կյանքի տարբեր փուլերում ես աշխատել եմ երիտասարդության հետ եւ դա ինձ համար էստավետային նշանակություն ունի։ Իմ կյանքի ստեղծագործական ուղիս սկսել եմ մանկական տարիներից, որովհետև դպրոցում թե բարի, թե թատրոնի, թե մարմնամարզության սպորտի այլ տեսակների մեջ ես միշտ առաջնահերթ տեղն էի գրավում, ասմունքը, թատրոնը, բարը, ամեն մեկը արվեստի տարբեր ճյուղեր իմ կյանքի օգնդակությունն էին կազմում։ Եվ նույնիսկ մեր ավետարանոցի այն ժամանակվա դպրոցի տնօրեն ԽՍՀՄ ժողովրդական ուսուցիչ Իվան Աթայանը առաջինն էր նկատել, որ իմ մեջ նստած է ստեղծագործելու ջեղը։ Եվ ինչ որ մի, եթե երևույթ էր լինում, եթե գնում էինք ամառաստուտ տապելու աշակերտներով, ասում էր՝ «գրի առ, այսիշ բաներ գրի առ»։ Մտածում էի՝ ինչու է այսպես ասում, հետո հասկացա, որ նա նկատել է, որ իմ մեջ նստած է ստեղծագործողի ջեղը։ Եվ արդեն դպրոց ավարտելուց հետո, ասեմ այդ ընթացքում բազմաթիվ օլիմպիադաների ենք մասնակցել եւ միշտ էլ առաջնային տեղեր է գրավել հանրապետական մրցություններում, նույնիսկ այստեղից երբ պետական անսամբլը համերգներ էր տալիս, ինձ հրավիրում էին որպես դիկտոր ելույթ էի ունենում բարով եւ այլն։ Գրականությունը, թատրոնը, բարը ինձ ամեն բահի ուղեկցել են։ Դպրոցական տարիներին ես ակրոստիկոսներով բանաստեղծություններ էի գնում, այս մեկին նվիրում, այն մեկին նվիրում։ Հիշում եմ նաեւ Արևին գերաբերող բանաստեղծությունը, որ ընկերներս հավաքում էին, ասում էին, որտեղ է Արևը գնում, որտեղ է մայր մտնում։ Ես հորինում էի տարբեր բաներ, դիեզերքի երևույթների հետ էի կապվում, որպես մոլորակ, որպես լուսատու, ու նրանք ասում էին ներկան գիտ գիտենք, բայց ապագա չգիտենք թե ինչ կլինի։ Հնարում ես ամեն ինչ։ Ասեմ նաև հայրենի բնությունը իր խորհուրդներով պատմական գյուղը ավետարանոցը իր պատմությամբ ինձ միշտ գերում էր եւ իմ մտքերում գնում գալիս էին, որոնք հետագայում դարձան բանաստեղծություններ, պետական ուսումնասիրությունների նյութ եւ այլն։ Երրորդ դասարանում էի, երբ իմ գրադարանի քարտը առաջի տեղում էին դրել որպես լավ ընթերցող։ 87 թվականից ես ստեղծել եմ դպրատում ուսանողական գրական խմբակը եւ հենց այնտեղից էլ իմ ուսանողների հետ կապ այսպես ամրապինդ բազմաթիվ միջոցառումներ էին կազմակերպում։ Դա չէր վերաբերում միայն հայ գրականությանը, վերաբերում էր համաշխարհային մշակույթի գործիչներին եւ այլն։ Ավելացնեմ, որ հնարավոր չէր, որ ես գրականությունը կամ գրականագիտությունը թողնեի, սրանք իրար հետ քայլում են, բայց արի ուտես, երբ ես տեխնազոականի համար թեմա վերս ստացվեցի Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանը միշտ ասում էր. «Ոչ, առաջի հերթին գրականագիտությունն է քո աշխարհում, իսկ ես պնդում եի, ոչ, բանաստեղծությունն է»։ Բայց արի ուտես, որ երկուսն էլ նստած էլ իմ մեջ, գրականությունը իմ կյանքն է, արվեստն է, դիեզերքը պեղելու իմ բանալին է եւ իմ հայրենիքին ծառայելու ամենամեծ պատգամը։ Տիկին Բալայան, ըստ ձեզ, բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալը ժամանակի պահանջ է թե երազանքին հասնելու միջոց։ Գիտես Արմինեն ջան, այդ երկուսը պետք է համահավասար իրար հետ քայլեն, որովհետև այսօրվա զարգացման տեմպերին նայելով պետք է նաև բարձրագույն կրթություն ձեռք բերել, իհարկե եթե տվյալ անձի մեջ նստած է ծարավագիտության հանդեպ եւ այդ մարտահրավերները հասկանալ, կարողանալ պատասխանել, որովհետեւ դա վերաբերում է նաեւ քողազգին, ազգի ճակատագրին։ Մի կողմից էլ որոշակի մասը աշակերտների մտածում է հողական գրություն ստանալ, իր երազանքները կատարել կամ ցուցիչ դառնալ կամ գիտության մարդ։ Մի մասն էլ մտածում է դիպլոմ ձեռքբերի ու այսպես շարունակ Ինչպիսի սերունդ է մեծանում 21-րդ դարում։ Շատ հետաքրքիր ու լավ հարց է։ Որոշ ժամանակ առաջ մտածում էինք այսօրվա սերունդը փոխվել է, Այսօր ցերունդը ավելի շուտ մոդաների հետևից է գնում։ Ճիշտ է, ազգային ավանդները, պահողները շատ էին, բայց այսօր կարող եմ համոզված ասել, եւ 88 թվականի մեր շարժման կետերից սկսած հրաշալի սերունդ է աճում, աճել է, աճում է ապրիլյան պատերազմը, քարորիա պատերազմը, դրա վկայությունը, թե ինչպես էին մեր երիտասարդները ատամներով պաշտպանում հայրենի հողը։ Ահա այդ սերունդն է հիմա առաջամարտիկ։ Նկատում եմ, որ գիտության, մեր նախնի արժեքների հանդեպ ծարավը, արժևորումը մեծանում է։ Դա հպարտացնող պարտավորող, պարտավորեցնող մեծ խորհուրդ է։ Եթե չեմ սխալվում, դուք նաև 88-ի շարժման նախաձեռնողներից եք եղել։ Այո, թե համալսարանում, թե դասախոսական կազմում, երբ ստորագրահավաք էին կատարում, մինչ այդ 87-ի նոյեմբեր ամիսներին Սերգեյ Շահվերդյանը բերեց աշխարի տարբեր ծայրերում հայերեն հրատարակված թերթերի օրինակներ, բացառիկ նկարներ, եղերնին վերաբերող եւ ասաց Տեկին Զինայդա, դու կարող ես ընդ դերսասրահում տեղադրել։ Ես որ իբնե անվախեմ եւ իմ նպատակին հասնելու համար կարամ դիեզերք թրջել նաեւ, ասացի հարց չկա։ Եվ այդ ամբողջը տեղադրեցի ընթերցասրահում Այդ պահերին Ստեփանակերտի մտավորականության սերուցքը դեպի ընթերցասրա չէր կտրվում, լծվում էին։ Մինասյան Սիլվան այնպեսի տողերը գրել, երբ մտնում ենք ընթերցասրա, կարծես թե հայեցի ոգին թևածում է այս ընթերցասրահում։ Կարծես թե հերոններից մեր ժողովուրդը հավաքվել ու այստեղ մի շատ կարևոր հարցի վերաբերյալ պայքար է սկսել։ Մի քանի օր հետո ես սպահում եմ համապատասխան գրառումները, հիմա էլ պահում եմ, մտածում եմ մի գեղեցիկոր գիրք կգրեմ դրա մասին, ուղղակի հիմա այնքան շատ են իմ անելիքները, որ այդ հարցին չեմ ասել։ Եվ մի օր եկան ղեկավարությունից ասեցին պետք է հավաքես այդ ամենը։ Ինձ կանչեցին ռեկտորի մոտ, չեմ ուզում անուննել տալ։ Ասաց, ես ես շատ հարգում եմ Դիկինզի Նայդա, դուք նույնիսկ իմ տեխնոզոական աշխատանքն եք ստուգել եւ այլն եւ այլն, բայց դու պետք է քո ցուցահանդեսը հավաքես։ Ասացի ինչի, ասում է տեսողական ագիտացիան ավելի ուժեղ է, պետք է հավաքես։ Բայց ասում եմ դա մեր կյանքի պատմությունն է, ասում է նշանակություն չկա։ Ես հասկացա իմ բարեկամներից մեկը ինձ զգուշացրեց, ասում է՝ «Տիկին ջան, դու ընտանիք հատիր ես, դու արդեն դիրախի կենտրոնում ես, ԿԳԲ-ի աշխատակիցների տեսադաշտում ես։ Գիտես այդ ինչ ես անում, քեզ վտանգ ես սպառնում»։ Եվ մի քանի օր էր անցել մի ուսանողի հետ եւ ԿԳԲ-ի ներկայացուցի հետ, քանի որ ես արդեն գիտեի, եկ եկան ու մեր աշխատակիցը հայացքով ինձ ցույց է տալիս, որ ահա այդ կինն է։ Մի խոսքով ես որոշակի բաներ հավաքեցի ու այդ ժամանակից սկսած դերևս ստորագրահավաք չեղած հայտնեցի այդ տեսադաշտում եւ Արցախյան շարժման ժամանակ հրապարակային իմ ելույթների ընթացքում ես զգում եի որ Սուչկով էր կոչվում կարծեմ այդ անձի ազգանունը անընդհատ հետևում էր անընդհատ իմ կողմով պատտվում էր իսկ ես անվախ էի իմ ժողովրդի պես։ Տիկին Բալայան, ինչպես կգնահատեք ներկայիս երիտասարդների վերաբերմունքը գրքի հանդեպ։ Գիտեք, ինչ որտեղում մտածում ենք, թե գրքի ցարավը հետ է աճել մեր երիտասարդների հոգուց, բայց ես հիանալի ուսանողություն գիտեմ որ պահում է իր ավանդույթները։ Այստեղ նաև իր դերն է խաղում ինտերնետները, կայքերը, բայց միևնույն է, գրքի հետևից գնացողը գնում է։ Եվ ինչպես Ռաֆին է ասում ու падգամում, նրա падգամները շատ լավ էլ կատարում ենք, մի լավ գիրք մի ամբողջ ազգ կարող է փրկել։ Դա ճշմարտություն է։ Իհարկե բոլոր ժամանակներում էլ երիտասարդության մեջ եղել են դեպի գիրքը թեկված մարդիկ եւ եղել են հագարակը։ Դա բնական process է։ Մի մարդու պես չես կարող ասել հակված են դեպի գիրքը եւ չես կարող ասել հագարակը։ Այնպես որ գոհ եմ իմ երիտասարդությունից։ Որն է ձեր առաջին բանաստեղծությունը եւ հետաքրքիր է ինչ թեմայով է գրված այն։ Իմ առաջին բանաստեղծությունը Արևին բանաստեղծություններից մեկն էր, հետո Տադաս Մայրիգիս, դրանք տարբեր թեմաներին ավելի շատ ինձ աշխարհի կանոչքան էր հետաքրում, չ բացահայտված էջերը, չընթերցված տիեզերքը, որ իմ հոբին է, ինձ համար հետաքրիր է, թե ինչ կա այնտեղ, ու անդադ մտածում եմ, թե ինչպես կարող է մի արև լինել, մի մոլորակ, այդ կարգի, որ լույս է տալիս։ Եվ նույնիսկ մտածում եմ, միշտ էլ ասում եմ, հնարավոր չէ, մարդկությունը այլ մոլորակներում չլինի։ Գուցե թե մեր գիտելիքն է պակասում, այսպիսի խմորումներ էին իմ մտքով անցնում եւ դրանք դառնում էին գրականության նյութ։ Ինչն է առաջին հերթին կարևորում գրական ստեղծագործության մեջ։ Գրական ստեղծագործության մեջ առաջի հերթին պետք է անպայմանորեն հնչի ժամանակը տվյալ ժամանակը, թե ինչ ժամանակում է գրի առնում այդ գործը։ Օրինակ բերենք Մեծ Թումանյանին այս տարի Թումանյանական տարի է կոչվում 150-ամյակը եւ որի ստեղծագործության մեջ ժողովուրդը, ժողովրդայինը եւ ժամանակը կարեւոր են դրանք։ Բայց արվեստի երկեր են լինում, որոնք պատկանում են իր ժամանակին, բայց արվեստի երկեր են ստեղծվում, որոնք հավերժության հետ են խոսում։ Դրանցից մեկը Նարեկացու Նարեկը Հետաքրքիր է, որ հերոսները կարողանում են հասկանալ կյանքի եւ նաեւ թակնված կողմերը։ Իսկ դա գալիս է ստեղծագործության ստեղծագործողի ոճից։ Իմ պոեմներից շատը իմ քնած ժամանակի ծնունդ են։ Քնի մեջ ես ավելի իմաստուն եմ ու զարմանալի իմ գործերի շատը գրվել են ահա այդ վիճակի մեջ։ Արդյոք ձեր կերպարը գտել եք որևէ գրքում։ Իմ կերպարը ես իմ բանաստեղծությունների մեջ եմ գտնում։ Իմ իսկ գրած բանաստեղծությունների մեջ եւ իմ լավագույն գործերից մեկը Լիլիթ պոեմն է, որը առայժմ չեմ հրատարակել եւ ամբողջ գործողությունները կատարվում են դիեզերքում եւ իմ հերոսները մոլորակներից մոլորակ են տեղափոխվում եւ այնպիսի բան է պատահում, որ արևին սպառնում է ինչ որ կործանման ուժ եւ իմ հերոսները կարողանում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ արևի շարժող դիրքը չփոխվի եւ կործանում չբերի ու լույսը չսպառվի։ Ամենակարևորը այս է՝ լույսի հաղթանակը։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է այն գիրքը, որ պետք է յուրաքանչյուր ոգընթերցի։ Իմ ամենասիրելի, ամենակատարյալը Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունն է։ Այնտեղ հայ եւ համաշխարային մտքի գագաթներից մեկը, եթե ոչ նաեւ գագաթը, այդ մեկ երկրորդը անպայմանորեն հայ ժողովրդի փիլիսոփայության հանրագիտարանը, հայ ժողովրդի լինելության առասպելը, հայ ժողովրդի լինելության падգամը հավերժությանը, սասնածռի էպոսն է։ Այնտեղ ցանկացած ճյուղում, եթե գիտականորեն կարողանաս ընթերցել, հայ մարդուն ցույց է տալիս, ինչպես պետք է ապրես, ինչպես պետք է քայլես, ամբողջ հայ ժողովրդի պատմությունը եւ կոդավորված ապրելու կերպը այնտեղ է տեղակայված։ Ինչպես հասկացա, դուք այդ գրքերը անընդհատ վերընթերցում եք։ Դրանք իմ հոգու ծարավն են, մեկը մեկուն լրացնում են եւ հնարավոր չէ չառնչվել։ Ինչ գործել կատարելու լինեմ, նմանատիպ երևույթները միշտ իմ հոգում են, իմ մտքում են եւ ինձ առաջնորդում են կյանքի տարբեր պահերի։ Կարող եք նշել որևէ արտահայտություն գրքից, որն առանձնակի տպավորել է ձեզ։ Օրինակ Ռաֆին ասում է՝ «Մի լավ գիրք մի ամբողջ ազգ փրկի»։ Հենրիխ Սենկևիչի «Յոյերթաս» գիրքը, որտեղ ասում է մարդկային կյանքը բարփակված է երկու բառի մեջ՝ սпасել եւ հուսալ։ Մուրացյանի խոսքերը ամեն մի գործ սկսելիս իմ արչեւ կանգնում է իմ հայրենիքը, նրա ներկան եւ ապագան, եւ ինչ որ էլ գրում եմ, իմ խոհերը նրան եմ նվիրում։ Լավ եմ գրում թե վատ, բայց մտածում եմ իմ հայրենիքի նվիրյալը լինել։ Տիկին Բալայան, ո՞րն է ձեր հաջողության գրավականը եւ ինչ է կարծում։ Դուք դրան հասցրեք աշխատասիրության, տաղանդի թե երկուսի զուգորդման։ Եվ ըստ ձեզ կարող է մեկն առանց մյուսի լինել։ Գիտեք, լինում է մարդու մեջ նստած է ուժեղ աշխատասիրություն եւ այդ աշխատասիրության միջոցով նա հասնում է իր նպատակներին բայց նաեւ կարող է մարդը իր ներսում ունենալ տաղանդի մեծ բաժին նա չօգտագործի իր ուստրվածը եւ ժամանակի ընթացքում չտա այն պատողները, որ որ պետք է տաղանդի դեպքում։ Իսկ իմ մեջ ես գիտեմ, նստած են այդ տաղանդները հավասար կերպով։ Իմ ոգին անհանգիստ է միշտ, իմ ոգին միշտ թևածում է այդ եզերքի ամենանգյունում եւ ինձ այդ մտքերը քաշում են։ Մի կողմից տաղանդն է նստած, մի կողմից իմ ձգտումը ներքին, մի կողմից աշխատասիրությունը հարությունյան գրիշա ունեինք, ասում էր՝ «Յոխանես դու, ես իմաց մտածել եմ, թե ես եմ աշխատացել, բայց ո՞մա դու ես աշխատասեր ավելի։ Ընդհանրապես աշխատանքն էլ ինձ շատ գերում է, դրա համար երկուսը իրար համակցվում են ու պետք է նաև ասել, որ Ես այնքան էի այդ արվեստի ճյուղերում տեսանելի։ Նույնիսկ մաթեմատիկայի խնդիր ես չէի կարողանում լուծել։ Իմ մաթեմատիկայի ուսուցիչը ասում է՝ դու պիտի գնաս մաթեմատիկոս դառնաս։ Անկեր Շանազարյանի մեջ այդ նստած չի, բայց քիմիայի, ֆիզիկայի եւ այլ ուսուցիչների հասնարությունները մեկ մետրանոց թղթի վրա մոլեկուլային այդ կտորները նկարում էին, նրանք դաս էին բացատրում։ Այսինքն իմ մեջ այդ ամբողջը նստած էր, բացի խնդիրներ լուծելուց, Նույնիսկ դպրոցական տարիներին դպրոցի կոմերմիության քարտուղարը, որ պետք է աշակերտական քարտուղար նշանակեն, ժողովի ժամանակ ասում է ես մենակ Զինայդայի տեխնացությունն եմ դնում, բայց ինքերաթայանը վեր կացավ, ձերք խփեց, ասում է, չէ, ես չեմ թողնի, Տեկի Մնացականյանը այլայլվեց, թե ինչու նա միակ արժանավորն է, ասում է, ապոլյուս բեի քարակուսի, չգիտե։ Ես հուզվեցի, այո, դե իմ շատ սիրելի ուսուցիչն է դա ասում, միևնույն է, նրանք ինձ ինձ ընտրեցին եւ նույնիսկ նույն ընկերատանը քնության ժամանակ ասում էր Զինայդա ջան մի հատ նազբարբարի քո գնահատական նշանակում <laughs> եմ Տիկին Բալայան որպես գրող եւ դասախոս որքանով եք ձեզ գնահատված գում Իմ գնահատականը իմ ուսանողների ջերմությունն է իմ աշխատանքի մեջ այն հարաբերությունները, որոնք որ ես զգում եմ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ ես զգում եմ, որ տվյալ հարցը առաջինն եմ բարձրացրել եւ իմ գոլեգանները որոշակի մասնագետ մարդիկ զգում են որ դա գնահատում են ու սովորում են այդ ամենից եւ աստծո շնորհակալ իմ ծնողներին շնորհակալ որ այդ տաղանդը իմ մեջ կա ու ես այդ տաղանդը ծառայեցնում եմ լավ-լավ գործերի հատկապես իմ հայրենիքի բարօրությանը ինչ կարգախոսով եք առաջնորդվում կյանքում այսօրվա դրությամբ հայ ժողովրդին պետք է ազգային փիլիսոփայություն ունենա ազգային գաղափարախոսության հատուկ ընդգծված երանգ Սարինյանը ասում է մեր 5-րդ ավետարանը մեր ազգային գաղափարախոսությունն է։ Մենք պետք է պարտավորված զգանք յուրացնելու եւ կյանքի կոչելը։ Այսօր մի քիչ այդ բացը կա, բայց կարծում եմ մեր ազգային փիլիսոփայությունը, գաղափարախոսությունը դեպի ինտելեկտուալ աշխարհ հասնելու ճանապարհը այդ մոտեցումով է ընթարաճում։ Իմ խոսքը, մտածումը, падգամը ծառայել իմ ժողովրդին, նրա արժեքները բարձր պահել, թե մարտադաշտում, թե գրչի դաշտում լինել նվիրյալ զինվոր։ Ունեք բարեմանքթանքներ։ Շատ եմ ցանկանում իմ հայ ժողովուրդը հասնի իր նախնի ժամանակների парքին, Տիգրանյան ժամանակների парքին, կարողանա մեկիկ մեկիկ իր հողերը հետ վերադարձնի, որովհետև Տիգրան երկրորդի ժամանակ, երբ նա քայլում էր, երեք ուրիշ թագավորներ սպասավորների նման հետևից գնում էին եւ աշխարհի հզորների մեջ բոլորը հաշվի էին նստում նրա հետ։ Բայց եթե մենք ունեցել ենք այդ ոգին, եւ նախնի ժամանակներում էլ եթե գիտական գրքերը ուսումնասիրում ես, տեսնում ես, որ հայկական բարձրավանդակը առաջին տեղն է գրավում մարդկության ցակման, զարգացման եվրոպական արևելյան երկրների համար։ Ոստի ես ցանկանում եմ եւ հավատացած եմ կգա այն ժամանակները, որ հայը իր հրեղեն ոգով կկարողանա հետ բերել իր հողերը, պահել պահպանել իր ժողովրդին։ Շնորհակալություն Տիկին Բալայան, այսքանով էլ եզրափակենք մեր հարցազրույցը։ Շնորհակալ շնորհակալություն ձեզ նաև Հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթին։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ առող Արմինե Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյանը։